quino malcovrita. La incaoi nomis quinoon quisia mama, quiu signifas en la quechua lingvo la patrino de ciui grenui. La quino estas iara herba planto el la sama familio de spinazzoi cae betui. Cutime oni nomas quinoo la eta in semo in de tiu ci planto, kiwi similas al tiui de milio, estas iestas commerzigitai kiel nutrajo. Anca u la folioi estas mangeblai, sed ilia commerzo estas limigita. La semo i de quinoo estas commerzigitai kiel cerealo, cune cum semoi de hordeo, tritico cae maiso. Tamen, quino ne appartenas alla familio de cerealoi. Zi originas el andoi en Sud Americo, quie estis grava fonto de nutrajo, iam antau miloi da iaroi lasta tempe aperis en Israelo la libro Quinoa cuir maniero, plene dedicita alla mirandagioi e de Quino, cai en habanta cent quin dec por la cuirado de tiu cinu trajo. Iom surprisa la facto che mangiajo, chi es nomon anta un elonge oni ecce ne siis ciel prononci, lau mode furoras, cae nun aperas ne nur en la menuo de ciu eleganta restauratio, sed ancau en popularai mangio budui. Dum mia serciado de equilibra cae nedichiga mangi maniero, post iom da suspectoi cae duboi pro la subita troa popularezzo de Quinò mi devas nun confessi che por mi persone gi farigis vera panaceo. Quinò en sia originala stato estas covrita de saponino, amara substanzo quiu faras gin mal bon gusta. Tial la pacita quinoo qui un omnia cetas iam estis plur foie cae longe antau la vita por plene forigi la saponinum. Cui rita qui havas helan la nugan consiston, cae per sia milda iomete nuxa gusto, farigas bonega alternativo al blanca riso au cuscuso gi facte estas unica, char giai aspecto cae gusto estas similai al tiui de cerealo, sed giai nutrai valoroi similas al tiui de lentoi au de plei bonai legomoi cae et superas ilin. Crome, oni povas mueli quinoon, usi gin kiel farunon cae ciel cracantan cerealajon por maten mangio. Zi havas malmulte da calorioi cae grasoi, sed creas tre contentigan senton de satigio. Zi estas ricia ie proteinoi, calcio, ferro, bovitaminoi, vitaminoi, fosforo cae magnesio quino tutte ne navas glutenum, cae estas facile digestebla. Di taugas por maten mangioi, tag mangioi, vesper mangioi, cae ancao por dum tagai mangetoi cae deserto. La receptoi en la libro estas la lau i mangiagioi, cae lau sistemo quiu permessas facile trovi receptoin por rapida preparado, por pladoi tute sen gluteno, vegetaranoi, veganai, shatatai de infanoi, autaugai por accepto de gastui. Trovidas en la libro receptoi por pizzoi, tortoi, hamburgeroi, cae ets por viando shatanto lau mia persona sperto dum la lasta i monatoi, mi povas confirmi mian unuan impreson, che quino conqueris firman position en mia cuireio, cae dank al sia vasta adaptablezzo, zi versaine ne plu forirus.